Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny j'aime l'amour qui fait beau 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde yeniden birlikteyiz. 100. yaş gününde Boris Vian'ın müzik dünyasına bıraktığı eserleri inceliyoruz bu hafta. Ee, bunlardan biriyle başladık programın ikinci yarısına da. Ee, Pigalle grubunun solisti François Adi Lazaro, e, Vian'ın Fema Mal Johnny adlı şarkısını seslendirdi. Ee, daha önce de Pauline Julien'in sesinden dinlemiştik bu parçayı. Fransa'nın ilk sadomasochist rock'n'roll şarkısı olarak niteleniyor bu eser. 1955'te ee, kaleme almıştı parçayı Vian. Ee, aynı yıl Le Traboude ve La Fontaine de Quatre Sezon gibi kabarelerde izleyici karşısına çıkmaya başlamıştı. O yılın Nisan ayında da kendi söylediği Le Joyeux Boucher, Le Petit Commerce ve Onepala est pas pour se faire gibi birçok şarkıyı kaydetmek üzere stüdyoya girmişti. Ee, Java ve tango ritmleri eşliğinde huysuz ve yaygaracı insanları bir başka deyişle tipik Fransız vatandaşlarını hicvediyordu bu şarkılar. Ee, şimdi bunlardan biriyle devam edeceğiz programa. Ee, "Shui She Snob adını taşıyor parça. E, insanların hayatına 1800'lerin başında giren snobizm kavramını ve bu tip yaşam tarzını sahip kişileri e, yine esprili bir şekilde eleştiriyor. bir e, snob olmanın tek kusuru olduğunu söyleyen ama bir yandan da pahalı markalardan aldığı giysileriyle, e, evinin güzelliğiyle e, ve üstün olarak nitelediği zevkleriyle övünen bir adamın hikayesini anlatıyor bize. Ee, şimdi Michel Delpeş'ten dinleyelim dilerseniz 1956 tarihli bu şarkının yeni bir yorumunu Shui Snob. c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'Organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vers mon lu. Un rubis au doigt, depuis pas celui-là, les ongles tout noirs et très joli je vais au cinéma voir les films suédois. Les gens trop, bistro pour boire du ski à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, je suis snob. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Place à l'opéra pour chaque soir, mais j'y vais pas. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je fais l'amour, c'est à poil dans la cour. On se réunit avec les amis tous les mercredis pour faire les snobismes partis. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je chauffe au diamant, on peut bien rêver plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté, c'est passionnant. Je suis snob, je suis snob ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en jaguar, je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un sphère de chez Dior. Michel Delpeş'ten dinledik. She Snob. Ee, 1956 yılının Haziran ayında Michel Legrand'ın ona Elvis Presley'nin ilk 33'lüklerini dinletmesinin ardından bu kez rock'n'roll'a merak sardı Boris Vian. Ee, bu dönemde Henri Salvador tarafından seslendirilmek üzere Rock'n'Roll Mops, Dis-moi que rock ve What Fer Cuir Önöfmen gibi şarkıları yazdı. Ee, aynı yılın Ekim ayında bu yeni müzik türünü yorumlama sırası Alhambra Rock ve Johnny e, ve Rock de Petit Caillou gibi şarkılarla bu kez Magali Noel'e gelmişti. Şimdi bu dönemden iki parça dinleyeceğiz arka arkaya. Ee, Alhambra Rock adını taşıyor. Ee, Magali Noel seslendirecek parçayı. Ee, Alhambra Rock, Utah'ta bulunan kayalık bir bölgeye verilen ad ama aynı zamanda Paris'te Alhambra adında ünlü bir konser salonu da var. E, burada bu ikincisi kastedilmiş. edilmiş. E, bu şarkının ardından da Henri Salvador gelecek açık radyo mikrofonlarına.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 Je suis suffoqué. Je rock et je rockette, je rock et je rockette. soigner ton âme. Va me chercher des remèdes avec des boules de gomme. Mais si tu désires me guérir tout de suite, dis à belle maman de s'amener bien vite. Rien que de regarder sa sinistre binette, en une demi-seconde le piroquet s'arrête. Faut pas te Ok. J'ai l'air toqué, j'ai l'air toqué, j'ai l'air toqué, mais je ne peux plus m'arrêter. Je suis suffoqué. Oh, peut-être que je vais claquer. chercher ma belle-mère. Je l'ai vu entrer dans notre appartement et son œil féroce m'a retourné les sangs. J'ai le hockey et je rock'n'roll et je vais danser avec Martine OK Ça me choquait, ça me choquait, ça me choquait comme une boule de croquet. Voilà le bouquet. En commençant le banquet. Partez le briquet, ouvrez vos quinquets, fermez le loquet, vidons les baquets, jouons au bilboquet parmi les bosquets. Car c'est fini, c'est plus le hockey. Önce Magali Noel'den dinledik. Alhambra Rock, daha sonra da Henri Salvador geldi açık radyo mikrofonlarına. Rock Hockey adlı parçayla. Ee, 1956'da sağlık nedenleriyle şarkı söylemeyi bıraktı bir an. 23 ee, Haziran 1959 günü de e, Mezarlarınıza Tüküreceğim romanının sinema uyarlamasının premieri sırasında geçirdiği bir kalp krizi sonrasında e, henüz 39 yaşında hayata veda etti. E, değeri ne yazık ki pek çok sanatçı gibi ancak ölümünden sonra anlaşıldı Viyan'ın e, ee, Jean Ferra da bu durumla ilgili Paul Boris, Zavallı Boris adlı bir şarkı yazmıştı. Ee, o dönemin popüler şarkıcılarından Richard Anthony'nin Le Desertör yorumuna da değiniyordu Ferah 1966 tarihli şarkısında ee, ve şöyle diyordu. görüyorsun hiçbir şey değişmedi sen bizi bırakıp gittiğinden beri. Ahmaklar devam ediyor çalmaya, diğerleri de onlara bakmaya. Geçen gün çok güldük Le Desertör'ün büyük sükse yapmasına. Anthony tarafından yorumlandığında Zavallı Boris. İşte 15 yıldır Fransa rezil ediyor kendini Hind içinde ve bir pislik gibi davranmışlardı sana. Asla gitmeyeceğini söylediğinde. Ne kadar gülerdin ama görseydin onları ellerinde gitarlarıyla ayar çekerken senin şarkılarına tam 15 yıl rötarla. Ee, şimdi Jean Ferra'dan dinleyelim bu parçayı dilerseniz. Ee, bu arada 13 Mart 2020 Ferra'nın da 10. ölüm yıl dönümü. Ee, onu da anmış olalım bu şarkı aracılığıyla aynı zamanda. Müzik rien n'a vraiment changé depuis que tu nous as quittés. Les cons n'arrêtent pas de voler, les autres de les regarder. Si l'autre jour on a bien ri, il paraît que le déserteur est un des grands succès de l'heure quand c'est chanté par Anthony. Pauvre Boris. Voilà 15 ans qu'en Indochine, la France se déshonorait. Et l'on te traitait de vermine, de dire que tu n'irais jamais. Si tu les vois sur leur guitare, ajuster tes petits couplets, avec 15 années de retard, ce que tu dois en rigoler. Pauvre Boris. Ils vont chercher en Amérique la mode qui fait des dollars. Un jour, il chante des cantiques et l'autre des refrains à boire. Et quand ça marche avec Dylan, chacun a son petit Vietnam, chacun son nègre dont les os lui déchirent le cœur et la peau. Pauvre Boris, va quitter ces pauvres mecs pour faire une java d'enfer. Manger la cervelle d'un évêque avec le foie d'un militaire. Faire sauter à la dynamite la bourse avec le Panthéon pour voir si ça tue la limite qui nous dévore tout du long. Pauvre Boris, tu vois, rien n'a vraiment changé depuis que tu nous as quittés. Fera geldi açık radyo mikrofonlarına. Pov Boris adlı parçasıyla. E, ee, Fera'nın da bu şarkıda değindiği gibi Boris Vian'ın eserleri geçmişten günümüze Jacques Higelin, Hugo Frey, e, Colette Renard, Richard Anthony ve Serge Gianni gibi birçok şarkıcı tarafından yorumlandı. E, hatta Jacques Higelin ve Serge Gianni müzik piyasasına ilk adımlarını onun şarkılarını yorumladıkları albümlerle atmışlardı. Ee, Receni'nin sesiyle üne kavuşan bir Boris Vian şarkısıyla devam edeceğiz biz de programa. Ee, La Java de Bomba Atomik yani atom bombalarının Java'sı adını taşıyor parça. Ee, Java 1920'lerde Paris'te ortaya çıkan e, ve akordeon eşliğinde yapılan bir dans. Şarkıda bir atom bombası yapmaya çalışan hayali amcasından bahsediyor Vian bize. Yaşlı adam yemeden içmeden kesiliyor bombayı tamamlamak için. E, sonunda işini bitirince merak içindeki bütün devlet başkanları ziyaretine geliyor. E, o da onları bir odaya kapatıyor ve bombayı patlatıyor. E, bu olay üzerine ilk başta mahkum edilse de daha sonra affediliyor. bir süre sonra da başkan seçiliyor. şimdi dinleyelim bu parçayı. Serge ve oğlu Stefan Reggiani'den bir canlı performans kaydıyla La Java de Bomba Atomique. Mon oncle, fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en danse en nous racontant tout fabriquer une bombe mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est le seul qu'on écarte. En ce qui concerne la je sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres à 50, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. et retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, et on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'ai essayé d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi patite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les enfermait en disant Soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en supprimant tout cet ordu, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia le pays reconnaissant l'élu immédiatement, chef du gouvernement. Serge ve Stefan Reggiani'den dinledik. La Java de Bomba Tomik. Evet, Fransız öpücüğünün Boris Vian'a ayırdığımız bölümünün sonuna geldik artık. Az önce de belirttiğim gibi ölümünden sonra birçok sanatçıya ilham verdi Vian. E, Fransız müziğinin efsane ismi Serge Gainsbourg ona olan hayranlığını benim ilham kaynağım Vian olmuştu. Onu sahnede Beti benzeatmış bir halde o hırçın şarkılarını şaşkınlıktan dona kalmış bir izleyici kitlesine söylerken gördüğümde neden ben de aynı işi yapmayayım diye sormuştum kendi kendime sözleriyle ifade etmişti. Biz de programı Viyan'ın kendi sesinden dinleyeceğimiz bir parçayla kapatacağız. Onepala Pursefer Angöle şarkının ismi. Viyan'ın ikinci 45'liği Chanson Impossible'de yer alıyordu. 1955'te ee, Flip Clay ve Pataşu gibi isimler tarafından seslendirilmişti. 1979'da ee, da komedyen Kolüş'ün yorumuyla yeniden popüler hale geldi parça. Biz de şimdi Boris Vian'a bırakıyoruz mikrofonu. Sözleri kendisine, müziği ise Jimmy Walter'a bu şarkıyı seslendirmek üzere. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşçakalın. matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un beau Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse incroyable. Ouvre cette porte et sors des ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là. On a passé le soir même et voilà, on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant, quand il est temps, temps on peut finir par obtenir déménagement.